Because sɛ me fi ha this time na bi a na na bi bi ɔno yɛ anware bi o. Sɛ ho ma nyame direction na nyame rema no ɔno ɔde me si do. Nti eh, ɔde me tutu me nneɛma yie na mempɛ dɛ ɔbɛyɛ te dɛ wama me adwuma mentumi anyɛ na abɛyɛ nguase na ɔbɛka dɛ o ma mpo na mesi dan no dɛ mepɛ dɛ mefa. Tia ho. Nti, nti dɛn yɛdzi nkɔmmɔ no na ɔyɛ kɛdɛ sɛ mowɔ ha dza ɔno dze ɔno onyim dɛ menya new status because na mambue do ankyerɛ no na mo so menyɛ biribiara because of biribiara ɔyɛ bi ɔyɛ step by step ɔkyerɛ yɛ dɛm yɛ dɛm yɛ dɛm nti ma ɔbaa nye dɛ dɛ na yɛbɛhwɛ prɔt yi na ɔdɛ edwuma no yɛhu dɛ yɛbɛyɛ Na Norman na ne gyan bɛka gye ne ne gyan da sɛ gya de ahoɔdzen nni hɔ nti ɔno na ɔbɔ supervise biribiara ma wɔahwɛ ma wɔayɛ na wɔyɛ estimate wɔayɛ yɛ estimate nkakra nkakra ɔda aba nti eh, ata na ɔhwɛ ma wɔyɛ estimate na wɔayɛ ɔmo dɛ most ma blocks a wɔbɔtɔ to the lengthen level na ɔnye Pɔtɔ awo kyɛ kyɛm kyɛ dɛ dɛn ara. Ebi wɔ a wɔadi lɛntɛn enyim ha kakra na wɔn nana wɔn lɛntɛn nti wɔbɔto atwa lɛntɛn adu wo fi mu yi. Ne na nti yɛayɛ dɛm estimate no na ade na sika no dze ɔnso but ama plan yi dɛ sɛ yɛtumi yɛ to that level na mowɔ town yi motum apressure no sɛ dɛ bi a sɛ obi do one week no nkyɛ obotum ayɛ dɛm adze no a na nkyɛ ma apressure no dɛ ɔnhwehwɛ sika no nyɛ mu roof no prɛko ansa na maakɔ na ayɛ fɛ ne sɛ ceiling na nti ɔno kɔ send me message bi sɛ the what about the foundation no the floor no na ade na me so sɛ yɛtumi yɛ ade no nkoten de a ɛhu dɛ yɛ yɛayɛ raising na yɛayɛ ɛɛ yɛde yɛtumi ayɛ dɛ bi a roofing no mpo a ɔno no ɔbɛhu dɛ atwa picture kakyɛ no ɔbɛhu dɛ Ma me twa picture mpo a memfa mma seesie ara because mentaa nkɔ cafe but nkyɛ yi nkotin de wɔ start adwuma no ara a mɛsɛn no nti mepɛ dɛ ɔkyena mobɛtwitwa pictures wɔ floor hɔ na sika no de mede kakra bɛyɛ but kyɛ sɛ mepɛ dɛ yɛ make sure dɛ yɛahyia hɔn ansa na but na mɛsi dɛ adzekunta mma no n'egyan ban dɛ mepɛ dɛ eyɛ aware ansa na wɔba start adwuma no a wɔastart na nti wosɔ advice bi a wɔwɔ ho biara no Na ne n'agya ɛno na n'agya nso ɔyɛ educated nti sɛ ɔka adze biara a he know what he's doing nti na ama ma moso ma yɛ but mempɛ dɛ moso mempɛ dɛ ɔbɛyɛ te dɛ ɛɛ wasate adwuma wɔ bere a enya awɛ tie ho nti na meka dɛ no yɛntra yɛ adɛ yɛbɛba wɔ ha ndɛ na yɛnhyia wɔ ha na mfi